الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون Waoni wale waliofanya urafiki na watu ambao Mwenyezi Mungu amewakasirikia hao si katika nyinyi wala si katika wao na huwapa kwa uongo na hali kuwa wanajua. A'adda Allahu lahum adhaban shadidan innahum saa ma kanu ya'malun, Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali kwa hakika waliokuwa wakiyatenda ni maovu kabisa. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adhabun muhin, wamefanya viapo vyao ni ngao na wakaipinga njia ya Mwenyezi Mungu basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hayatawafaa kitu mali yao wala watoto wao mbele ya Mwenyezi Mungu. hao ndio watu wa motoni humo watadumu milele يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون siku atakayowafufua Mwenyezi Mungu wote wamwapie kama wanavyokuapieni nyinyi na watadhani kuwa wamepata kitu kwa hakika hao ndiyo waongo istahwadha alaihim ash-shaytan faansahum dhikra Allah ulaika hizbu ash-shaytan Ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun, amewatawala na akawasahaulisha kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo kundi la shetani. Kweli hakika kundi la shetani ndilo lenye kuhasirika. Innal ladhina yuhaa الله ورسوله اولئك في الاذلين Hakika wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume wake au ndiyo miongoni mwa madhalili wa mwisho. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز Mwenyezi Mungu ameandika, Hapana shaka mimi na mtume wangu tutashinda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون Wakuti watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kuwa wanawapenda wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hata wakiwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao. Hao ameandika katika nyoyo zao imani na amewapa nguvu kwa roho itokayo kwake na atawaingiza katika mabustani pitayo mito kati yake humo watakaa daima Mwenyezi Mungu awe radhi nao na wao awe radhi naye hao ndio Hizbullah kundi la Mwenyezi Mungu hakika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kufanikiwa Allahu akbar Allahu akbar La wanafiki waliofanya marafiki watu ambao Mwenyezi Mungu ameghadhibika nao. Hawa wanaofanya urafiki si katika nyinyi na hao wanaofanywa ni marafiki pia si katika nyinyi. Na wanaapa kwa uongo na huku wanajua kuwa wao ni waongo. Mwenyezi Mungu amewatengenezea hawa wanafiki adhabu ya mwisho wa ukali. Hakika vitendo vyao walivyokuwa kivitenda vya unafiki na kuchukua viapo vya uongo ni viovu mno. Wamefanya viapo vyao kuwa ndiwe viwe ni kinga kuwa kinga wasiuliwe wenyewe na watoto wao wasiwe mateka na mali yao yasiwe ngawira. Kwa hayo wakaizuilia njia Mwenyezi Mungu basi watapata adhabu ya fedheha. Mali yao na watoto wao hayatawalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu hata chembe. Hao ni watu wa motoni kudumu humo milele. Siku watapowafufua Mwenyezi Mungu wote watamwapia kuwa hakika wao walikuwa ni waumini kama wanavyokuwa pia ni nyinyi hivi sasa. Na wanadhani kuwa kwa kuwapa kwa huku ni ujanja utakaowafaa. Ama kweli hakika hawa wamefika ukomo wa uongo. Shetani amewatawala na amewasahaulisha kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kukumbuka utukufu wake. Hao ndiyo kundi la shetani. Ama kweli, hakika kundi la shetani ndilo lilofikilia mwisho wa kuhasiri. Hao wanaomfanyia inda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hao ndiyo katika hisabu ya waliofikilia ukomo udhalili. Mwenyezi Mungu amekata hukumu. Bila shaka mimi na mtume wangu tutashinda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu zilizotimia, hashindwi na yeyote. Wakutii watu wanamsadiki Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wanapendana na wenye kumfanya uadui Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hata wakiwa ni baba zao au ni watoto wao au ni ndugu zao au ni jamaa zao. Hao ambao hawafanyi urafiki na wanaompinga Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameithibitisha imani katika nyoyo zao na amewaunga mkono kwa nguvu zinazotokana naye yeye mwenyewe. Na atawatia katika mabustani yapitayo mito kati yake wakikaa humo milele. Neema zake haziwakatikii. Mwenyezi Mungu amewapenda hao na wao wamempenda. Hao ndio wanaoambiwa kuwa ni katika Hizbullahi, yani kundi la Mwenyezi Mungu. Hakika ni kweli kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kufuzu.